eragileak eta administrazioa eh, elu jerek alo jorretan eskararekin eh, eginiko lana onarturik Euskal Fundazioari da proiektua dinamizatzen eta estrategiak finkatzen Aitzi aitziber zapirein. Sei hilabeteko epea dute taldekidek, Oksitaniera teknologia berrien munduan nola sartu gogoetatzeko, sare sozialak Oksitaniera zerabiltzeko, sakeleko telefonoetan Oksitaniera erabiltzeko, lan handia dago oraindik eh, egiteko, eta gutxi gorabera horretan datza besteak beste egitasmo honek. Jon Abril, Eluiar Fundazioko langilea da, eta egitasmo honetan parte hartzen du. Berarekin mintzatzeko parada izan dugu. Oksitanierako baizkuntzaren inguru hainbat elkarte biltzen dituen lokonge e, eh, permanentak eskatuta urrengo urteetan tenirak e, eh, teknologi berrietan e, emateko eta itzinera begirako estrategiak garatzeko plan bat egiteko eskatu digu eta eurekin batera ari gara e, gaia hogeita lau erakunde desberdinetako kideekin, Elu jarrak badu azkeneko Euskararen inguruan eta teknologia berrien inguruan e, hainbat e, proiektu garatu dituelako eta e, ba, oksitan e, balizko referentzia dela e, ala uste izan dute, gure gara jo dute eta eurekin ari gara urrengo optetarako ba, arrauduna bat edo estrategia bat eh, garatzen. Izan ere, gaur egun edozen hizkuntzak e, bizirik e, eh, iraunai bali madu, hainbat esparrutan eragin behar du, e, aski zaguna da da adibidez bat ezkuntzak duene garantzia edo komunikabide duten garantzia, Baina, hogeita bat garran mendean e, teknologia garriak ere ezin ditugu antzi, eta, bueno, barri heldu nahi izan diotu erain, e, oksitean erako gizarte erakundeek eta administrazioarekin ere e, harremanetan e, dire. Estrategiak eh, aipatzen direnean gutxi gora bera jon ez eh, zertaz mintzo zabete? Bai, eh, neurri batean zein diren e, tresnak edo galluak... e, teknologi berrietan oinarrituta eduki behar dituenak oksitanera, ez da, nondik hasi behar den, zein diren garrantzitsuenak edo zein izan ditzaketen e, eraginik handiena hauzitan era beraren garapenean. Ez? Eh? E, baterako e, eh, zer importantagoa edo nondik hasi behar den e, izkuntza ba, izkuntzaren tresnak garatzen adibidez zuzentzaile ortografiko batetik, e, sarean iztegiak edukitzetik, edo telefono mugiko horretarako aplikazio batzuekin, edo ordena gantzotarako eh, software edo logizela e, eh, eh, garatzen. E, bueno, tresna ugari daude, e, lan arloa haunitz daude e, landu beharrekoak, eta pixkat le, lehenik hoiek ezagutu, eta ondotik ba eurekin batera zehaztu nahi dugu zein izango diren e, zera, elementurik nagusienak edo giltzarriak puntzaren eh, garapenerako. Zenbat denboraz arituko zarete horretan eh, lanean? Mm-hmm. Ba, maiatzan eh, ekin genion e, bideari eta helburua da zei eh, buruan e, definitua edukitzea, da urtea bukatu egin zinetik, azarorako edo, zehaztua edukitzea zein izango diren urrengo bosei urteetan mm, garatu beharreko la, e, tresnak. Eta ondoren itorreko da, ba, hoien finanziazioa edo bilatzea. Hortan, administrazioarekin ere mm, mintzatuak dire eta, bueno, ba, eh, administrazioak, e, administrazioak eskatu egin die, eduki dezatela ibilbide hau zehaztua eta horren arabera idamun direla finantziatzen proiektu hauek eta bertzatu behar da, ba, Europako edo bertzelako diru laguntza batzun egonen dire, baino importantea da bide bat eh, egitea, eta adibidez e, bat tresna mm, garatu alizateko aintzinetik bertze batzuk landuak edukitzea eskatzen duela ez eta mm -hmm. gauz elementu ere eh, argi edukitzea garrantzitsua da e, eh, balantzako nagoetan hasi aitzinetik. 2008 garen urtan bukatu entzin eh, finkatu behar dituzte estrategiak eta garapenerako dirua sekatu behar dute ondotik horretarako frantses gobernuaren laguntza espero dute baina Europara ere joku dute diru iturri bila Euskara teknologia berrien munduan txertatzeko lan handia egiten dute eluiar fundazioak bestak beste eta urte luzeetan eskuraturiko esperientziari esker ari dira lanen egitasmo unt